Ստեփանակերտի առևտրի սրահների մեծ մասն արդեն փակ է։ Շատ խանութներ, որոնք մթերային ապրանքների վաճառքով են զբաղվում, փակվում են, երբ վերջանում է հացն ու քիչ քանակությամբ մատակարարվող կատնամթերքը։ Կեսօրին տորտով Ֆրուշակեղենի խանութ սրահը բաց էր։ Մեր հարցերին պատասխանող կինը թված ցեփականատերն էր։ Ձայնագրվել չցանկացավ, ասաց միայն, որ լույսերի ձեռը կրակն են ընկել, աշխատելն անհնար է, միջդեռ 1000 ու մի հարց ունեն լուծելու։ Նույն վիճակը Վանիլա Ֆրուշակեղենի արտադրամասում էր։ Չնայած դեռ օրվա առաջին կեսն էր վաճառողուհին վերջին ավանդական գաթաներ փաթեթավորում, օրվա թերևս վերջին հաջախորդի համար։ Ոչ մեկը չի խոսելու, իզուր մի սպասեք, այսօր վերջին օրն է, փակում ենք, ասում է երիտասարդ կինը առանց աչքը գործից կողմից կտրելու։ Բագինյա գեղեցկության սրահում նույնպես մութեր առորիա Երուսերը չկար։ Հաճախորդները զգուշացվել են, լույսի անջատման ժամերն են։ Վարսահարդար Անահիտը պատմում է, թե ինչպես են հարմարվում աշխատանքային նոր գրաֆիկին։ Հենց գրաֆիկը հայտնի է լինում, արդեն մենք ենք զանգահարում հաճախորդներին, տեղավորում։ Աշխատանքային օրը կրճատվել է 4 ժամով, կրճատվել է նաև այդ 4 ժամվա արտադրանքը, բայց դա միայն ըստ գրաֆիկի։ Էներգամատակարարման համակարգը լարվածությանը չի դիմանում եւ հաճախ գրաֆիկին զուգահեռ մատակարարումն անջատվում է վթարները վերացնելու նպատակով։ Չնայած դժվարություններին գեղեցկության սրահները Ստեփանագերտում աշխատում են։ Շրջափակումը շրջափակում, իսկ գեղեցկանալ պետք է, թեկուզ միայն տրամադրությունը տեղը պահելու եւ ընկճախտից խուսափելու համար։ Դժվար է, բայց մի ձևով կազմակերպվում ենք, որովհետեւ մեր կանայք միշտ ուզում են գեղեցիկ լինել, միշտ հարդարված լինել, իսկ դժվարությունները քիչ չեն։ Էլեկտրաէներգիայի հովհարային գրաֆիկը դրա մի մասն է ընդամենը։ Շրջափակման պատճառով մատակարարումները եւս նվազել են։ Անհրաժեշտ նյութեր ու պարագաներ ծայրահեղ դժվար է ձեռք բերել։ Իհարկե, մենակ լույսի հետ չի, ճանապարհները փակ են, ուրախություններ չկան, ասենք հարսանիքները արդեն տենց մեծ շուկով չեն անում։ Մարտիկ անգործ են մնացել։ Իհարկե, անդրադառնումա նաեւ մեր աշխատանքներին, Սրահի պատասխանատու Մարինեն ասում է, որ հաջախորդների քանակը նվազել է, աշխատողները մտահոգություններ ու բողոքներ են ունենում, հարցեր է առաջացնում հանգամանքը, թե ինչպես են վճարելու որը վարձակալության, որը հարկերի կամ տոկոսադրույքների համար, ասում է, փորձելու են միջամտել։ Իրանց համար էլա դժվար հույսավանք վեր վերջումը հենց կանին վեր ճիշտին է տնորենն էլ կմիջամտնե իրանց գումարի հաշվով բողոքներ լինում է իր աշխատողներից իհարկե լինում է քանի որ հասցնամ չեն աշխատին այդ առաջվա նման քան կավեջ իրանք էլ բողոքում վեր գրլանջ գվարձտակ Վալերին Արաք սննդի կետ է շահագործում Ստեփանակերտի Կոլցևոյում, ավելի ճիշտ շահագործում էր։ Հիմա միայն ժենգյալով հաց են թխում։ Աշխատողների թիվը ստիպված էին կրճատել։ Մատակարարումներ գրեթե չկան, ապրանքը ձեռք են բերում թանկ գներով եւ ամբողջ ծավալով աշխատել բնականաբար չի լինում։ Օրը երևի միջոցային ժամ 6 ժամ 7-ի լուսերին հետ կապված, մինչեր ապրանքին հետ կապված։ Առաջ մի խլա պիցա, ինգիդան բոտերբրոդ, ծերուկ, ժենգյալով հացն աղաթում է, եթե ախր լինի, տալոնա օրինակ 10 հալակ Էլա պիրեմը գործանողներ աղմու Յովայքյանի եւ Մարտիրոսյանը Տնտեսվարողներն էլ գործնայությունը շարունակելու համար որոշ ապրանքների համար կտրոն ստանում են պետական աջակցությամբ, բայց պետական աջակցության այլ ծրագրեր նախատեսվում են։ Պետեկամուտների կոմիտեից Արցախ լրատվականին հայտնեցին, որ ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որը ներկապահին մշակում է այդ ծրագրերը, թե որքանով դրանք կնպաստեն մասնավոր հատվածի խնդիրների լուծմանը դժվար է ասել։ Փաստ է այն, որ շրջափակումը աղետալի հետևանքներ է թողել փոքր եւ միջին բիզնեսի վրա, ինչը հաճախ ընտանիքի միակ եկամուտի աղբյուրն է հանդիսանում Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։